Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 24, 459 Ang kamatayan ni Saint Simon Stylitas. Siya ay naging tanyag dahil sa paninirahan ng may 37 taon sa isang maliit na entablado sa tuktok ng isang haligi sa Syria. Sinasabing pagdesisyonan niyang manirahan sa taas ng haligi dahil na rin sa pagnanais na magkaroon ng maraming oras para makapagnilay-nilay tungkol sa Panginoon. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.